Mila bedatzu egin talautan hoita hama bian jaikik izan zen etxe gaznak kooperatibak, laboaien gaznak idorazten dutu. Lantresna kolektibo baliagarria da, bortzian gazna egiten jenentako, eta gaznaen egiten hasten dien gazteentako, hen etxen gaztantegi berri batetan investitu gabe. Jenten sustengia esker bildu sozekin, bedatxe juntan lanak hasitie zargizeko gaztantegian betian hoki. Lanak e, uh, unksa izan dutzu, bena egia virus horrekin uh, oso e, ekuatuik izan dira. Bena hor, uh, dila guti arra hasitutzuk arraskan, eta ordin pastimenti handitzen meikunin unksa itzinatu duzu, guai barnia duzu batuko uh, Urgentzeko, karbelaz eta plombei eta elektrizitatia. bon, espantxa dizugu da juntako gaztantegik oso beteik izanen dieneko dena marxan izanen dela. Gaznen idoraztiaz gain, kooperatibako kide zumaitak berriki gazna salmenta talde bat sortu die betxan hoki. Bai berri abiatu dizugu hiu erren zerbitzu bat duzu, jenten gaznanen xaltzia. Ordin, hoi, hoi eh, bat dizu hiu urte, hasi gela eh, alkarekin eh, merkatu berri sumaiten txerkatzen, ahalaz hebentik uh, hurunago. Hora, geogut xaltzale habo behita heben gue, gue provintzian, eta ondune bai, eta ordin... Uh, Hala ez algarri, algarri konkurentzia egiteko isatzen dizugu hi handietatik ortia gazna. birusaekin haien gaz nasalmentak apaltu dia. Eta kooperatiban gaznen idorazteko galtua emendatu da. Beste laboaizu maitek, hen salmenten apaltziaekin lekuik ezbeitie habo hen etxaltetan dien gaztantegietan.